Pasatu berria da maiatzaren lena Langileen eguna edo bestarena Betea ikusi dut auzoko taberna Ta sindikatukoak errandu zepena Karrikan barrena lasaidoa dena aizia bihurtu da aldarrik apena. Komunikabidetan jarrita arreta, sindikatu bakoitzak bere ariketa, lab iruñan ta ela bilbonda zer gerta, ta intersindikalak hemen mila buelta nahi dena tarteka, dena ez da eta. Batasuna bihurtu dugu zatik eta. Bian berriz lanera langile ongisan, nagusiak beharrak zehaztu baldintzan. Sei egunez fin nola kristau bat elizan, ez da bai da bakarra buruko pendizan. Nor eta zer izan, ingabe haunitz lan, bizializateko gustora bizitzan.